Շահումյանի շրջանում շարունակվում են Գառնանացյանի աշխատանքները։ Հայկական կողմում ադրբեջանցի գերիներ չկան։ ԱՄՆ պետդեպը քննադատել է Ադրբեջանում կատարված ձերբակալությունները։ Արցախում կմեկնարկի գիտելիքը ուժը ամառային երկշափաթյա դպրոցը։ Այսօր կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 5-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արտակ Բալայանն ազատվել է նախագահի խորհրդական տնտեսագիտական վարչության պետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն Բակո Սահակյանը նույն օրն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին որդու հետ։ Քննարկվել են Արցախում տարբեր բարեգործական ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից կազմակերպված ռազմական լրագրության դասընթացների շրջանակում Արցախ ժամանած հայաստանյան զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ընդունել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Հանդիպմանը պատասխանելով լրագրողների տարաբնույթ հարցերին կառավարության ղեկավարն անդրադարձել է Արցախում իրականացվող տնտեսական խոշոր նախագծերին, բարձաբանումներ տվել արտաքին եւ ներքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Արայիկ Հարությունյանն անդրադարձել է նաև ապրիլյան պատերազմի հետևանքներին, նշելով, որ չնայած դրան, հանրապետությունում 2016 թվականին գրանցվել է ավելի քան 9% տնտեսական աճ, իսկ այս տարի սպասվում է երկնիշ թիվ 10%։ Վարչապետի խոսքով բավական ներդրումներ են կատարվել հիդրոէներգետիկայի եւ հանքարդյունաբերության ոլորտներում։ Շահագործվել է Կաշենի հանքն ամբողջ հզորությամբ, շահագործման են հանձնել հիդրոէլեկտրակայաններ։ Արցախը դարձել է այնպիսի երկիր, որը ոչ միայն բավարարում է սեփական էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը, այլև նախատեսում է առաջիկայում ավելացնել արտահանման ծավալները։ Արայիկ Հարությունյանը հայտնել է, որ այս տարի հաջողություններ են գրանցվել նաև շինարարության ոլորտում, իսկ գյուղատնտեսության զարգացման համար կան բոլոր նախադրյալները։ Մասնավորապես ագեգործության նոր նախագիծ են ուզում սկսել, որը կնպաստի առաջիկա 10 տարիների ընթացքում Արցախի տնտեսության զարգացմանը, ասել է վարչապետը։ Արայիկ Հարությունյանը նաև նշել է, որ նախորդ տարի գրանցվել է ռեկորդային բերք, նախնական տվյալներով այս տարի եւս վատ բերք չի լինի։ Անդրադառնալով Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, կառավարության ղեկավարն ասել է արցախցիների համար ամենակարևոր երկու պայմանը որը մեկը անվտանգությունն է, մյուսը արցախցիների իրավունքը, անկախություն ասենք, միացում Հայաստանյան մամ, մենք պետք է որոշենք։ Այսինքն այդ երկու սկզբունքը այնտեղ վերջնական չի երևում։ Եվ եթե մենք խոսենք խաղապար ուժերի մասնակցությամբ ապահովել Արցախում անվտանգություն, մենք դա տեսել ենք 1992 թվականը։ Եվ այսօր էլ տեսնում ենք աշխարհում հաճախակի հակառակը նրանց մասնակցությունը բերում է խնդիրներ։ Դրա համար, երբ որ խոսում ենք փոզիցիաների մասին, գլխավոր թեման պետք է լինի անվտանգությունը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Շահումյանի շրջանում շարունակվում են Գառնանացյանի աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Հայաստանում ընդհանուր առմամբ կատարվել է 63.3 հեկտար գարնանացան, ցանվել է կորնգան, հաճար, արվույթ, կարտոֆիլ, լոբի, հատիկան դեղենային մշակաբույսեր, եգիպտացորեն եւ բանջարաբոստանային կուլտուրաներ։ Գարնանացանի աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են։ Այս օրերին ծնկվում են պոմիդորի, սմբուկի, պղպեղի սացիլներ, ցանվում է վարունգ։ Ցանկի աշխատանքները կավարտվեն մոտավորապես հունիսի 10-ին։ Մեծ հետ զրույցում տեղեկացրեց Շահումյանի շրջանի գյուղատնտեսության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Խաչիկ Գալստյանը։ Շրջանի բնակիչներն ավելացնում են տնկիների թիվն իրենց այգիներում։ Մեծ թվով տնկիներ ձեռք են բերվել նոր Բրաջուր համայնքում։ Արդեն գոյություն ունեցող այգուն այս տարի ավելացվել է իդեալ տեսակի ընկույզի 70 տնկի։ Այգին արդեն կես հեկտար տարածություն է զբաղեցնում։ Նշեց մեր զրուցակիցը ընդգծելով, որ շրջանում հատկապես նպատակահարմար է աճեցնել տանձենի, խնձորենի, սալորենու տարբեր տեսակներ, բալենի, ընկույզի, հոնի ծառեր։ Խոսելով այս տարվա եղանակային պայմաններից Խաչիկ Գալստյանն ընդգծեց, որ շրջանում գյուղատնտեսության համար եղանակային պայմանները դեռևս բարեհաճ են, որևէ մշակաբույս չի վնասվել։ Եղանակային պայմանները բարենպաստ են նաև մեղվապահության համար։ Այս օրերին եւ հաճախակի են անձրևները, եւ օդի ջերմությունը բավարար է։ Նախորդ տարի արկա մեղվապետակների թիվը կպահպանվի, ամփոփեց ներդրուցակիցը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի 2017 թվականի աշխատանքային պլանի համաձայն հունիսի 6-ից 8-ը Հայաստանում տեղի կունենա ԱՊՀ մասնակից պետությունների ավիացիայի թռիչքների անվտանգության ապահովման հարցերով համակարգող կոմիտեի հերթական նիստը։ Նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունն ժամանել ԱՊՀ մասնակից պետությունների զինված ուժերի եւ ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի քարտուղարության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի գերինների, պատանների եւ անհետ կորածների հարցերով հանձնաշողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանը մեկնաբանել է ցանկալին իրականություն դարձնելու ադրբեջանական լրատվամիջոցների փորձերը։ Երբեմն ինձ զարմացնում է ադրբեջանական լրագրության ոլորտի որոշ ներկայացուցիչների պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակը։ Հրապարակումների օբյեկտիվության մասին առհասարակ լռում եմ, մարդն ուղակի ցանկալին որպես իրականություն է ներկայացնում, համառորեն անտեսելով հակառակ կողմի, թվում է թե նույնիսկ ավելի քան հասկանալի հղումները։ Հերթական անգամ հայտարարում եմ, որ հայկական կողմում ադրբեջանցի գերիներ չկան, ոչ կանայք, ոչ երեխաներ, ոչ տղամարդիկ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմից շրջանառվող ադրբեջանցի գերի երեխաների թեմային, նորից կրկնում եմ, որ այդ հաշվով արդեն հայտնի է Կարմիր խաչի դիրքորոշումը, հայտարարել է աշխատանքային խմբի ղեկավարը։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի ձերբակալության եւ Ադրբեջանին արտահանձնելու վերաբերյալ միջազգային հանրության կողմից պատշաճ արձագանքի պակասն է ոգեշնչել Բաքվին։ Այդ մասին իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, արձագանքելով Վրաստանում բնակվող ադրբեջանի քաղաքացիների առևանգման եւ անօրինական ձերբակալման մասին հաղորդագրությունների վերաբերյալ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով մամուլի քարտուղար Մայա Կոսյանչիչի հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, որ այդ հայտարարությունում նշվում է, որ Վրաստանում բնակվող ադրբեջանի քաղաքացիների, այդ թվում իրավապաշտպանների առևանգման, անօրինական ձերբակալության եւ այնուհետեւ Ադրբեջանում նրանց կալանավորման եւ հետապնդումների մասին հաղորդումները պահանջում են արագ, համապարփակ եւ թափանցիկ հետաքննություն։ Արցախում հին եկեղեցիների ու մատուրների հանդեպ հոգացության հնարավորությունը ստեղծվել է միայն պատերազմից հետո։ Միայն խորհրդային Աստվածամերժ ու ադրբեջանական հակահայ քաղաքականության փլուզումից հետո Արցախը վերադարձավ իր ակունքներին ու հավատին։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Այն մասին, որ Արցախը մեծ հայքի եկեղեցիներով ու մատուրներով ամենահարուստ շրջաններից է եղել, վկայում են թե կանգուն եկեղեցիները, թե բարբերաբար հայտնաբերվող դարերի պատմություն ունեցող մատուրների ու եկեղեցիների փլատակները։ Այդ սրբավայրերի մի մասը ավերակների ու փլատակների են վերածվել չդիմանալով ժամանակի փորձությանը, մի մասն էլ պարզապես դարձել է Ադրբեջանի վայրագության ու բարբարոսության, այսպես ասած, զոհը։ Երկար տարիներ սեփական մշակույթի հանդեպ բարբարոսության դեմ պայքարելու անզորությունը պատերազմում տարած հաղթանակից հետո անցյալ դարձավ։ Արցախի ամեն մի պատմական հուշարձան անցավ պետության կողմից առանձնահատուկ հոգացության ներքո։ Դրանք հանխոս վկաներն են այն իրողության, որ տարածքները ոչ թե գրավվել են, այլ ազատագրվել։ Եկեղեցու մասին պատմական որևէ միայն անվանումն է հիշատակում, որևէ պատմական որևէ բան չկա, այժմ չենք հայտնաբերել։ Քաշաթաղի շրջանի Մելանթերթի խմբագիր Զոհրա Բրկոյանը պատմում է վերջերս շրջանի հարավում հայտնաբերված քրոնքի վանքի մասին։ Իդեպ Քաշաթաղի շրջանում հաճախակի են հայտնաբերվում մեր նախնիների կենցաղի, հավատի ու մշակույթի մասին վկայող իրեր։ Մասնագիտության բերումով, ինչպես նաև նախասիրությունից դրթված, մեր գործընկերը հնարավորինս լավ է ուսումնասիրում տարածքը, ոչ միայն իր գիտելիքները համալրելու, այլ հյուրերին եւս տեղեկություններ հաղորդելու համար։ Կառույցից զգացում է, որ բազիլիկ եկեղեցի է։ Պահպանվել է Սուրբ Խորանի մի հատվածը, որը կիսաքանդ վիճակում է։ Պատերի վրա երկու խորաներ են, որոնք հավանաբար եղել են խաչերեն քանդակված եղել ժամանակին բնական է ադրբեջանցիները քանդել են, որպիսի խաչերը չերևա։ Եկեղեցու նախնական տեսքը պահպանվել է որոշ մասերում։ Այնինչ հասել է մեզ, շրջանի բնակիչները պահպանում են ամենայն հոգատարությամբ։ Ավելին, այստեղ նաև եկեղեցական տոներ ու ծեսեր են արդեն կատարվում։ Տարածքի բնակիչները գալիս են, այս վերջերս ապրիլի 24-ին էին եկել մեր շրջանի որոշ գյուղերի աշակերտներ, մոմավառություն էին կատարել, հիշատակ մեծ եղերնի զոհերի եւ գալիս մաքրում են։ Տարածքը հիմա տեսնում ենք, որ բավականին լավ վիճակում է, մաքրված, թե չէ այս փշերով ծածկված կլիներ։ Նշենք, որ եկեղեցում որևէ արցանագրություն կամ զարդարանք չկա։ Նրա կառուցման ու գոյատևման մասին լռում են նաև սկզբնախփյուրները։ Դատելով կառուցվածքից ու շինարարական տեխնիկայից մասնագետները եկեղեցին թվագրում են 14-ից 15-րդ դարերին։ Ըստ ամենայնի, այն կառուցել ու օգտագործել են այս ձորերի անձավներում ծվարած ճգնավոր հոգևորականները։ Հուշարձանը հայտնաբերվել է Երևանի Պետական համալսարանի հնագիտության եւ ազգագրության ամբիոնի եւ Հայագիտական ինստիտուտի հնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիայի համատեղ արշավախումբը։ Բելլա Լալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Ստեփանակերտի համար 1, 2, 7, 11 դպրոցների եւ Արցախի Պետական համալսարանի քննական կենտրոններում տեղի է ունեցել հայոց լեզու եւ գրականություն առարկաների միասնական քննությունը։ Սա թվով երկրորդ միասնական քննությունն է։ Ամենաշատ դիմորդները հայտագրվել են հայոց լեզու եւ հայ գրականություն միասնական քննությանը, նշել է Հանրապետության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Մետաքսե Հակոբյանը։ Նրա խոսքով քննության ընթացքը բավականին հանգիստ է եղել, որևէ դժգոհություն չի եղել։ Օգոստոսի 1-ից Արցախում կմեկնարկի գիտելիքը ուժը ամառային երկշապաթյա դպրոցը, որը համանուն կրթական նախաձեռնության մի մասն է։ Ամառային դպրոցը նախատեսված է Մարտունի քաղաքի, Գիշիի եւ Հարակից գյուղերի 10-ից 16 տարեկան մինչեւ 125 աշակերտների համար։ Նախաձեռնությունը պատկանում է Հայաստանի ու Արցախի կրթության ոլորտի մի խումբ մասնագետների։ Ամառային դպրոցի համար պատրաստվել է հատուկ ուսումնաժամանցային ծրագիր, որի հիմնական նպատակն է զարգացնել երեխաների հետազոտական, ստեղծագործական համագործակցության հմտությունները ժամանցային եւ կրթական բաղադրիչների միջոցով կիրականացվեն երեխաների շփման, հաղորդակցման հմտությունների զարգացման ուղղված խաղերի եւ արժություններ, կլինեն սպորտային պարապմունքներ, պար ֆիլմերի ցուցադրություն։ Այսօր համաշխարհային ճանաչում ունեցող կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է։ Այս տարի նշվում է մեծանուն կոմպոզիտորի 114-ամյակը։ Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները համաշխարհային երաժշտական գանձարանի նմուշներից են։ Նրա անունը հայտնի է ամբողջ աշխարհում։ Ստեղծագործությունները կատարվում են աշխարհի բոլոր անկյուններում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Խաչատրյանին դասում է 20-րդ դարի ամենահայտնի կոմպոզիտորների շարքը։ Մեր ժամանակների հանրազանոց ստեղծագործությունների ցուցակում առաջնային տեղերում են նրա երկրորդ սիմֆոնիան, Դաշնամուրի կոնցերտը, Սպարտակ, Գայանե բալետները եւ այլն։ Արամ Խաչատրյանի կյանքում ուրույն տեղեր զբաղեցնում ակավարժական գործունեությունը։ Տարիներ շարունակ նավարում էր Մոսկվայի Չայկովսկու անվան կոնսերվատորիայի եւ Գնեսիների անվան երաժշտական ինստիտուտի կոմպոզիտորական դասարանները։ Մարզասերների համար Արցախի մարտարվեսների ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Վիկինգ մարզասրահում Ղարմեն ամարտերի աշխարհահռչակ պրոֆեսիոնալ մարզիկ Վարդան Ասատրյանը արցախցի մարզիկների հետ անցկացրել է սեմինար մարզումներ։ Արցախի արևելյան մարտարվեսների ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանն ասել է, որ Վարդան Ասատրյանն առաջին անգամ է Ստեփանագերտում սեմինար մարզումներ անցկացնում։ Նրա խոսքով սեմինար մարզումներին մասնակցել է Արցախի արևելյան մարտարվեսների ասոցիացիայի խառամենամարտեր մարզաձևի շուրջ 50 մարզիկ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 17, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան։ Տակություն։